Heval emi kala duemin bize beşe devam bikin. Name ser iktidar devleti. O rola van her do e, rola van her do pegaha e, de astenkirina peşketna roşilat anavim. Çebuina krizi, kurbuyina krizi de emi bigrindesin. بگمان her تئوریکی جواکی لسر اساس گبچه هاوی جواکی دگری دست دستلاتیه دگری دست یعنی اقتدار دگری دست ناکوکی دگری دست لسر vet sekine her demi. Jiber bi girani eger yani teori dema gemdbejin teori dîtina nakokiyeyi, şirûvekirina nakokiyeyi. Jiboy veji herkes e, yani her teveriki civaki e, eksen ana nakokiye ligor zani nakhwe ligor tespit nakhwe derd xepeş. Jiboy veji emdema teveriya civaki ama aksizme bigrin dest hamud eksena sunuf dey u bgrani ji e, hamu literatüra marksizmi yani granyavi jiboy gibi bebde ikna kirin. Yani eksena sınıf dişiro ve girna. Eksena sınıf dişiro ve girna. Teveriya civakidi yani teveriya nakokiye civakidim. E, Jiboy ve de kabul kirin. Servi esası ikna eke ki e, Hemmu e, hüccet gerekçe برنگێکی منطقی یعنی گۆری خۆ برنگێکی منطقی دەرخستنە پێش ئەم منطقیت بێژن ژبەر چ Serokati di e, parazname de nak e, e, cudabûyna navbera mantık û rastiyê de yan jî mantık û heqîqetê de anî e, mantık her demê rast nîne e, fakat e, si, sistemeke formülasyonu, sebep û encama hevdûr giredi li gorî O û bi vî rengî ahengek heye nişan fakat her demê ne rast e, ji bo vê em dibêjin مارکسیزم خواست ناکوکی جواکی ده اکسنا ناکوکی سنفی ده izah bikin. U servi esası hemu gerekçe u burhan u müberrir xo peyda kirin. Yani tişteki ve teveriya xo serdedin ronuşkandın peyda kirin. Gele kısmı civakeji ikna kirin. Mantıki bu. Yani mantıki ve hebu. Fakat tabi rastiye dur. Çünkü bu rengi gelek tiştedîtir jî inkardi kirin gelek unsurê dîtir dikûrkirnana kokiya civakî de ji nedîtîv nêzik dibûn inkar dikirin bi rengekî talî nezik dibûn li ser vê esasî jî medît gê piştî demekê eşkere bû gê teweriya civakî a e, marksizmê yani ıı, teoriya sosyolojik a marksizme tere nake civak bebe ifade kirin ya ji izah kirin. Nairoje em beşek işte veriya me civaki em mantık em him betir dixwazin ser rastiya bidirin şikandi. Him betir nezîkî hakikatê. E, e, ji bo vê jî rojhilata navîn di tespîtkirina çavkaniyê gelek têgîn e, yan gelek qavram, sazî de de yani rolek ediliz. Yani rojhilata navîn çamkaniya gelek van tekinek îro em nasdik iqtidar dewlet ji bo vê jî em li ser e, didin rûnişkandin sunûfbûyîn şikestinên cinsî e, ji bo vê jî em her demê li ser vê şirovê dikin û eveya heta niha tevge elmê civakî arkeolojîkî tarîxî gelekî jî pêşketî e, tevûlo jî tespîtekî li dijî vê tespîtekî gi vala derhi. E, em îrole rastnay derneketî. Yani teveriya me civakî bi taybetî beşê xwe yî gipala xwe di di çavkaniyê pirsgirêk at pala xwe di tarîxa rojhilata navîn hetan ha teweriyekî wer wêvala derxe cidî rexne bikin e, derneketî pêş. Teweriyek rexne dikin yan jî ji nedîtê bi nêzik dibin ew teweriyana teweriyeni e, hatini yönlendirme kirin. Li ser esasê berjewendiyê emperyalizmi, bercevendiye kapitalizmi hatını e, yön hatını dayin, yani cihatını yönlendirmek. Ji boy ve evana vak e, evkeki ters, yani ji vak e, vala derxistineke em nagrindest. Yani teoriya me vala dernakı, raknak ciddi jinini, ciberde esas dilsel rastiye nayrunişkandin, ben merkeziyetçiyim, erkçitiya biyolojik esası dikirin. Ee, Avrupa e, jiboy her tişti dikin aven. Eve ya dibi sersebebe güver beramberi teveriya mey civaki age em anha esas dikirin. Zede e, rol nelis. Her tiştek inu derdkeve, her keşfek inu derdkeve, her tespitek inu derdkeve him betir. E, tişteki em dibejin, tişteki hareket emet beji, serokatiye metini zaman rast derdik. Dve çerçevede mesela iktidar u devlet eşeğime bigrindest. Tabi iktidar u devlet işte şevdu cudan. İktidar beri devleti. İktidar çi demage dinavbera civak et. Yani civak ahenga koy xwezayvan dadken. O dinavbera unsure civakê teşkil dikin. Ew ahenga xwezayî ji ortê rad bişûna wê dengesizî, zordarî, به هر هاوی هفدو انکار کرن دشتالما اف پشت کرن او رج اوتوریتر ودک جه رج اقتدار ودک جبوی و اقتدار به واجوه کی دستلاتداریه yani به واجوه کی حکم yani رنگه کی حکم ای بری devleti. Ev iktidar yani ev e, taybetmendiye iktidarı drojelata navinde dest bekirin. Yani iktidar e, çafganiye ve vek zemin vek zaman rojilata navin. Di tariha kemdi, çar hazar sal adeta beri miladi hata zedetir. U de ve aha emjer dibejin e, Mezopotamya jerin u Mezopotamya jorin u gav bu gav e, e, derdora cemeni ile yaji Mısır. E, liver Livir denga civaki xerad bin. Li ser esasê gasp û destdayîna ser nırxên zede, nırxên civakê ê e zêde û e, bi vê şeklî iqtidar derdiket Tabi ilk iktidar iktidara e, mêrayil ser jinê, iqtidara mêr di malbatê, iqtidara xwediyê <coughs> kolal ser kola, iktidara ev Rahibal ser gel. bir vê gav bi gav andayişê iqtidarê hundirê civakê pêş dikevin. Devlet tunne. Ama iktidar hey. Tabi ev iktidar eşkere bin gibi olumlu naya girtin deşti. Yani iktidar brengeki var e, ki herkes kabul bike, be tereddüt kabul bike, be tepki, reaksiyon kabul bike, var nin. Tepki hen. Ev tepki meneş kuzan hen, em anaş kuzanın hen. Tarih ekini viski tunne. Em jitişte ezbere, yani çiroke ezbere, ugav gav çiroken neviski ev renge ki, haş dime em fam dikin ki ev iktidar buyuna tundure civak edim xerabûna denga civakî bi rengekî wer e, xweşbînî û qebûlkirinekî wer e, bi iqna e, çene buy. Tepki hene tepki jinê hey, tepki insanên cuda cuda hene evana di hundirê de برنگێکی ئەشکەرە بێ یاژی دزی بێ مەرەکار پێ بحەسە هەلێک شرۆڤاکی وەر سۆسیۆلۆژیک بزانستی لەسەر وان میتۆلۆژیا چێ ببێ وەک برەنگێ چیرۆک جیوانۆک نەیەنگرتن دەست برەنگێ وەر قالبچی نەیەگرتن دەست ئەگەر باش لێ بێ لێکۆلین باش بێ تەحلیلکردن مەرەکارە vê encamê jê derxe giçawa iktidar bûyîn var bir reaksiyon, bir tepki ne hati hol. Fakat tişte harapçi gev gruba iktidarı yani şebeke iktidarı zilam, mere malbate, rahip, zengin ege brenge kijranga, destdani ser nırhe zede ev şebeka ki bercevendiyaydı esas. Şebeka ki çıkarı. Esas ortak buyuna şebeka çıkarı Agı gruben iktidarı cuda cuda dini gel hev, ortak bu yine şebeka çıkarı de encam yedi devlet dert kermiş. Devlet. Demek ki devlet de esasdı e, ortak bu yine şebeka çıkarı dundurı e civaka. E, Ahanga hoy khazayı derket. Yani jijdenga hoy khazayı derket. Evvel kutçe bu yi, rojelatan abindi çe. Cibuy ve şuruvel ser devleti, e, e Vastij balkeşin. Bir salay em tabi şurobetkin. Fakat vak mı go teveriya civaki ge pala xwe di kîjan hmm, e, ergumana kîjan ergumana ji bo xwe esas digire kîjan duwarê tespîtkirina duwarê tespîtkirina nakokiyê de Kijan çapkanya esas digire her demê ser bisekine ev her tiştekî normal e demak mere li hmm, marksizmê bixwîne Ji hata bini Marx çu gotiye, Engels çu Lenin çu gotiye, <coughs> Evak Mao, Stalin û êdîtir çu gotine hemû mere nere eksena sunûfin. Her demê vê dibêjin. Min dibêjin Yunan hey, Roma hey, Asur hey, Babil hey evana hemû hikaye nedin. Di neticê yek sistem hey. Cumhuriyet bi kraliyet bi, imparatorî bi nizam çi bi, di netice diyek sistemi. Çi sistem, sistema koledariydi. Yani eksena sınıf dedigri desti nabeci Grek Roma uygarlığı, nabeci nizam e, uygarlığa rojelat, aşerke, nabeci nizam akidedi beci, nabeve koredari. Ciber çiçber ev teveriya civaki, eksena sınıf esas dikri, nakuki sınıf esas dikri. Jiboy ve navjer zedene girin. Dijmerin, Roma, Grek, nizam ki nizam ki evana hamu valan zede gönedin bana yek cumhuriyetçi, yek meclisavi he, yek senatovi he, yek nizamçi he, ev jiha muhikayet. Ama um cevheri ve çi, cevheri ve çi. Cevher çi? Cevher kola he, kola dar. Ev jiboy van muhim. Çünkü teori servi hati da. Disa jiboy fevdaliye hat beşi. Jiboy burjuvazi hat beşi. Ve hamu teoriye cevaki, hamu teoriye cevaki, taybeti ji e iktidarı jiboy ku esas digirin. Her demi Şahristani ucevhere şahristaniye devlet. Yani uygarlık ucevhere ve devlet di tariha insanadı. Di tariha civaka insaniydi. Vek peşketineki brengeki izafi bir hinek him betir demokratın, him betir dilehe civak eddi fikirin, brengeki izafi dibejin, ama henek ji brengeki somut mutlak dibejin, di neticede hamu teveriye civaki, hem fikirin ki devlet çi rengeki izafi bi nisbi bi çi rengeki mutlak bi pêşveçûnekî tarixa insana yani tev hemû olumsuzliyê gibxar anîne tev hemû nakokî û xerabiyê gibxar anîne ama dîsa de ani alî insana pêşketinek bê wê nabe eger devlet neba dolayısıyla sınıf nabana, serdesti û bindestî neba e jiyana insana jiyanekî ki tekrar bıkra, hental Zuava برهم ته تنوانا پیشوچون ته چنل ادعا یکه ısrar و اصرار تکر هنه کاجی لسر اساس و راستیه ber bi teverînê dîtir biçû. Çi Devlet tiştekî xwedayî. Yani kanûnekî ilahi irada insana tê tun. Dinet insan di hundirê xwe de sadîst e. İnsan di hundirê Yani ew yani e, anlayışı ı cümlatiyet edheyin. Saldırganı. E, jiboy ve insan e, insanı, gure insanı. Jiberge insan gure insanı ihtiyaç bu saziye ki hey ki nehil insan khop khop hevdu bukh. Ev sazi çi devlet. Jiboy ve devlet adeta vek nimete ki şkode digrin dest. O kese vek mesela hobis yani Thomas Hobbes Hebetir fevdiçin udbejin devleta mutlak dermanı derdi insana. Yani hükmü mutlak, devleta mutlak ev dermanı derdi insana. Çünkü eğer <coughs> iktidareki tirane yek ali behez mutlak tunnebi e, cibaka insani nakhev dizayn. Tabi evçini evana hamu gerekçe sunufi serdestin. Jibuin iktidara xwe, mayindabuina xwe, yani kalı cübuyna xwe ji bo ge gerekçe jêr peyda bikin ji bo van iddiayına dixwazin ferz bıkın. û insana kabul bidin kirin ve insan îro gihaştî astı. astê ki hiç alaqî wî devlet dewletê tune ji derî zararê tiştek ji alî dewletê cêr nayê tu ortak bûna wî devlet dewletê sadece zarar jêr dibîne koletiye jêr dikin askertiye jêr vergiye dideye Ev insan bile îro roja me en de en devlet. zêde dewlet. Ji dewletê li çep gatxe, dewletê parêze ve dewletbûyînê wek azadiye digire dest. Yani dewletbûyîn û azadiye wek kavramın özdeş ve hevdûre digire Bu Bi taybetî de nava gelekê adeta bê dewletmanê wek çawa gelê Kurd ev e, rastiya ev anlayış hîn betir e, kuyr. Ji bu ve giringil ser devleti bê seknandir devlet de tarika insanî de wek pêşketinekê em ê bigirin dest ya ji wek sapmakê em ê bigirin dest. İddiaya ki dibêjin eger devlet tun neba pêşveçûn di civaka insanî de çê nedibû iddiayekî rast ya ji çewt insan bê dewlet karî bû xwe birêve bibe nikarî bû xwe birêve bibe karî bû pêş bikeve nikarî bû xwe pêş bikeve li ser vana gerek mere tabi ev şurbe. Ji bo de devlet devletê nere bikêje qenaatin rast ihtiyacê me van şirobana hen. Ji bo vê carek dî tarixa rojinata navîn di wê alîdê ders û ibretê ciddî nişanî me dide. Berî her tiştî ev taybe ev tespitên gidbêjî devlet çün ned nedbû. Ev tespitana tespitin nara. Ji ber insaniyet nev devlete peşketi. Tam aksi ve devlet rel pêşiya pêşketina insaniyetê girt. Ji ber çi eger em tarîxa insanî aberî dewletê bigirin dest. Dewlet tarîxa ve pênc hezar sal. Bi rengê cuda cuda tarîxa ve pênc hezar sal. Lê insaniyet tarîxa ve gelek gelek hezar sal. Ew insanê gê ji rewşekî pir xerab gihaş rewşa gundava bike, ziraetê çê bike, heywana xwedî bike bige ji astê gelek jiyana xwe bi gelek sembola îfade bike wek çawa di cî cînê bê dewlet din çanda tilhelefeyîn çanda ev e, göbeklî tepe heyin hinek çandê dîtir hinek isbat dikin da heta astê yani insan xwedî literatûrê nezikî nivîsê tiştina e, zimanekî işareta yani yazî işareta pêş dixim Evana hamu bir devlet. Demek ki peşketin ne devlet çed. Esas beri devleti. Peşketin evkeki yani diye ki kozayı a insanı. Mecliye insani peşketi de bir ser sebebek her deme hafizak vi ki çebbe. Ser esası ve hafize her deme ders cederke. Uçser esası dersek derhisti karbe. Her deme astı tarzı jiyana kod. Ber çavr derbas ki? u her demiş astaki baştır, baş berbe baştır bibiç. Devlet esas vekhiz li ser ve li berheme civaki ege insana kom kiriye hati çekir. Jiboy ve devlet evkeki xazayinin yani e, saziyeki xazayinin o mutlak ihtiyac ekjinin, o katkek ve peşketine jitşenab. Tam tersi ve bivan hamu taybetmendiyar ters. Ji ve devlet dewlet dema gineyê kirin demokrasi çenav, şoreşi çenabı. Her şoreşek demag dest ki, beri herkes beri her tiştî gerek devlete münaqaşe bike. Şoreşê gela ê serdema sed hevda hijda dijî nozda yani Hollanda, İngiltere, di Amerika, Fransa, di pişre Almanya demak dest pê kirin dewlet münaqeşe kirin dewleta monarşî mutlak hukmê mutlak münaqeşe kirin bir li ser vê esasî demokratik avakir, xwe gel avakir. Fakat ta te enaqê bi dewleta ger sebep, sebep ki ev dewleta han tevgî hilbijartin tê hebû tevgî hilbijartin tê hebû tevgî li ser soy yan ji li ser iktidar tê çenet bûn ama cevheri sümürge rednekir. Mülkiyete has, mülkiyete taybet, özel mülkiyetçi ortaya nekir. Ve devleta gıçe bu, çıkasa brengi vek devleta gel xwe nişanda devleta burjuvazi, fakat de esas de cevheri ve ketxwari hebuye. Özel mülkiyet kanunu, yasayı ve devleti ve ev devlet bi gerekçe parastına özel mülkiyeti hey. Jboy veji, çıkasa iddia bikir beji ez devleta gelim, Çıkasa eddi abi ki beji ez ne devlet asını fekemi ne iktidar iktidara sercivakemi evana hamu derevun ne fi insana bu kapinin bi taybeti jî ev devleta iddiat kir devleta gel dema karkir cotkarî reaksiyonu xwe ji bo keda xwe nişan didan bi rengekî acmasîz bi hêza xwe polîs a eskerî bi çawa qetleam her tarih dikirin tarîxa van du salê derbas şahit. şahid sosyalistçi devlet münakaşekir. U derbarê devletê gihaş tinek tespîtê rast. Bi vê ani, anî devlet her deme tu nebû. Ema paralel bi vê devlet vek aşamakî pêşketî tarihe insaniyet cî girtest. Di vir de emper tersin tabi. Nokta didwa got devlet mehkumê tu nebûney. Devlet mehkumê tu nebûney. Yani tunebûnekî ki var ortaya rakirin wek çawa e, gruben anarşista duhastin ya dakhwaz dikirinna evana got bi demerê vemrandina devlet vemrandin sünne biçûk bûyîn biçûk bûyîn heta vemrandinê fakat ji bo ge ev pêk bê mutlak ihtiyac bi devleta proleteryatî yani bi devleta sınıf dîsadî ne devleta gel ji bo ve jî devlet çi bi beraber dema yek sınıfî temsil bike devletek antidemokratik çünkü devlet na evvelsere eğer devlet saziyek ji boy hukûmkirina sunûfek li ser êdî tir bi demekî devleta proleterya ji pişiklî. Dema em tespîtên şaş di teweriya civakî a marksizmê jî bigirin dest li çawa birengekî qaba civak di navbera proleterya û kapitalîsta de perçe kirbû sunuf û kesîmên dîtirî civakê ji nedîtî bi nêzik dibû inkar dikirin heta bi rengê xerab lê Viçağı him betir ravşvahim dibe. Devleta proletarya demek iten eldici burcuvazına. Lidici hamu renge civak editiri. <coughs> Jboy ve ev devlet be vi mantıqı xwe tevgid destpêkê di wek mizgînîk bû ji gela gav bi gav ber bi formekî totalîter biçû merkezî çû û eveya jî bû sersebebê ki ew muhawela ciddi a civakê jêrîn ji bo karib pirsgirêkê çareser bike ki muhawele jî bi hilweşandina Sovyetê tasfiya ji bo vê münaqeşekirina dewletê pir muhim e em jî an hat rewşekî şoreşê dijîn ji bo vê gerek em dewletê münaqeşe yani pêvajoya şoreşê demak em dijîn em dewletê münaqeşe nekin em em nikarin şoreşê çê bikin şoreşa em çê bikin jî ew şoreş ev ihanet îxanetê bikin wek çawa hemû rızgariyane teva, Vietnam, Çin, Cezayir, Nizam اف شورشك ما او جبو ما ders ما جبوي خو درس دقرتن جبوي خو ميناك دقرتن پروردل سر دديتن ما جبر قبرنگكي راست دولت مناقشه نكرن اخانت بخوركر yani iktidar devlet nezik bu ne iktidarcı e devlet şişberg baş münakaşene girin ihanet bukhar girin anti demokratik bun bina ve gerra le iro en astenge mezin beraberi gel en e hezak gel Evdeki dikin e, deşine baskın serdi meşine ev. Ciboy de devlet amına kaşetkin. Yani münakaşa devlet de mesela ki lüks nine. Carna hene keval karim ve bejin. O devlet ametin hem çima münakaşa etkin. E, pırs girek emeyiş ali tunne. Ama <coughs> pırs girek hatun ne acaba ali mantıkdı. Gem devlet ve vek evgeki xwezayî wek ihtiyacekî xwezayî dibîne ew hey hakim il ser uyun dedi pratikane. Cübüyde ev münakaşe farz. Na tabi devlet rojilata navin de münakaşe etkin. Devleta rojilata navin devleteki tundu, dogmatiki, aşiri. Zeydeb anlayışı iktidarı hatiyi e, çekkirin, donanım kirin. Zede meşruğa, yani zede meşruiyetiş boy xo peyda Bi evke xodayı yani gerekçe xodayı meşruiyetiş boy xo peyda her tiştiş boy xwe mubah dibîne ji dervê iqtidar û otorîta dewletê adeta ev hicrakî civakê nehştî ji her derê bêtir di devlet temsil di dewlet temsîlkirina xwe iddia dike mesela devleta rojava hev qasın kar iddia bike dixwaze ama millet bawer nak ama rojhilata navîn de heta dereca da yû xweşûna civakê dihesibîne ve civak ve kabul. Hemû rehne havuldan, helveste beramberi devleti suceki mezini ve ev suc mahkeme bu mahkeme bu artış bu polis bu kanun bu ideolojiya resmi tene naye e, tespit kirin. Ev suc برنگێکی پیسکۆلۆژیک دوهندرە هەر بیرەیەکی دوان وڵاتانات هەیە دەماگە ڕاکسیۆنێکی بەرەمبەرە دەولەتێ دەدنی شاندان وەک بچەوە سوجێکی مەزن کردی ئەو بخۆ و ئەف ئەف پیسکۆلۆژی حرەکەتێکی داویا سەد ساڵە بیستادە گە ئاستێ دنیاەدە حرەکەتێکی شۆرەشگەری وەک پێگەکە ئەندامێ بێ حرەکەتی هیناژی gelek xweş bi psikolojiye xelas nakin. Minak embeşin. Mesela afu. Afu hostin. Minak embeşin. Mesela ge ev revşa ge gelek havale meyketini zindana u derketini ulder ve mani jiyandikin. Psikolojiya suçlu bu neye? Beramberi devlet em devlet hasabı hoşmisten, ceza damı, em patabun, ana elmala korunuştu mu? Ez bu khair, bun bir selamet, emlednerin davip tekuşina kovar. O gelek tiştedir. de mesela ki evk, mesela ki ciddi. O ev mesele Mesela insan bindest ne mesela insan serdest? İnsan serdest zaten bir devleti te temsil kirin derdeki yutune. Ama insan bindest demek gidbej devlet ama ve ev devlet vak çava gmafi vi temsil dike. De hasibini kırsgirek girek durdu. İrod nava kurda dici. Ga revşeki var hay. Meseletler narin fakirekin li başur nan tırna buxu te iktidar el başur rehne dike dibêje wer çên abi çima dibêje devleta me ya devleta te çi ek vê devlete idare dikin hesabê wanî banka Swîsra heye İngiltere heye Fransa heye nizam ji boy xwe bi rengekî taybet ferarî ji Îtalya tînin tayyarê taybet hene şirketê nizam çi henin ew bêra ser dewleta xwe bitirsin tu nan tune bixwe tu çima ser tirsin چی تدوی دولتی دی اما دوژنا دولت امی ام بونی دولت ev yektiyad nava gelu devlet edi. Yani ev sapma geleki harabı u evaya dinav met şey. Belki mesela dinav kadro heza peşeng partiye dizede bandor nine. Be bandor em zede var kwa ev, ev, yani e, iddial ne hasbinin be bandor fakat çava ev deh salil serem perverdet binin tartışma etkin rahnetin dayın rahne dayın rahnetin kırın rahne dayın ten dayın evana hamupun pun sersebe bek hedi hedi bandora devlet ciddi iktidar ciddi zayıf bib fakat demage em e, xabata koy gişti digrin dest emled narın, ge ev pırsgire kinajil peşyame ciddiye yani ev pirsgirêka dewlet û azadî dewlet û serxwebûn birengekî özdeş digire dest ev hîna cidî medeşîne hal bikin دولت لدیجی سرخوبونه دولت لدیجی آزادیه ابد میناکه دولت عربات مره کار پیدا بکه دولت ترکات مره کار پیدا بکه گلک دولت دیترد مره کار پیدا بکه اما هینا جی مخابن دناوا کرداده نارینه کی ور هایی که آزادی و سرخوبونه به دولت بوینه ifade etkin. Na devlet rojelata avindi, e, mego tundi dijwarı e, zede hakim. Bi vî rengî em çi dixwazin bînin ziman? Bi vî rengî em dixwazin ferq û cudahtiya di devlet dewleta rojava û dewleta rojelata navîn bikirin. Dewleta rojava nerm. Ji ber çi nermi? E? Ji ber quşulek tê çê wîn nerm. Dewleta rojelata navîn dewletekî e, tundi ji ber ev jî quşulek tê ava bûye ji bo Niha li rojava ilk dewletek çêbûne dewletê bajaran dewletek tê de wek hukmekî mutlaq tune tê de zemînekî azadiye heye tê de meclis hene tê de tarzekî xwe birêvebirînê heye ev li ku demere lê rastê li bajarê îyûna ê derdora behra ege İzmîr anha Ji bo vê em lê dinarin hereketa fikrî duwan bajaranat pêş dikevin. Talis, Permenides, nizam Pitagors, nizam ki evana hamu duwan derana di pêş Demek ki diwirdim baskî, kraliyetekî mutlak, despotizm, di wî asta ge fikir asteng bike. Azadiya insana asteng bike nin. Evaya eğer dervasi, demek dervasi atin dibe, em lê dinarin gicara yek binavek yan jib terimekî bi mustalahekî qevramekî te îfadekir navê demokrasi, Demokrasî. Ev demokrasi çi? Yani navê lê hukmê gel. Yani gelek xwe hukm dikin. Tabii ne demokrasi? Jiberçi tanımlama gel çevti, giyme, herkese dondure civak edin, nak, kapsam nak. دوی دموکراسی دو کله تونن چونکی کله وک انسان ناین حسباند دوی دموکراسی جن تونن چونکی اوج وک انسان ناین حسباند دمکی ev demokrasi çi demokrasiya ji hukme gel kijan gel vatandaşı Atina e azat yani e ne kole u e ne jin demokrasiya wan fakat disa jin ev demokrasi e, balkeşi e, herkes derbasi hilbi jartin edbi denk dedi o meclisa atina nafqa derdikin meclisa şpensit kesi bel <laughs> bijartin derdikin O ev meclis konser ve biriye dinafqa derdik fayda ve çi fayda ve <coughs> ge droj avade çavkaniye iktidaru devleti ne çavkanini despot despotizm mutlak hüküm kirine be kontrol be denetim hüküm kirine ama atinad meclis meclis çi meclis iktidar denetimdik ji bo vê diwirde yanî rêvebir li gorî xwe wek çawa ew dixwaze her tiştî nikare ji alî meclisê tê denetimkirin demekî dera gitê de denetim li ser iqtidara siyasî hebe di wê derê de devlet nerm yani kesê gi dewranişê wê hal hereketê wê tarzê wê rêvebirnê tarzê wê hukûmkirinê di ber çavir derbas bikin wek adeta dizgîn bikin di cîcîna حساب بخوازن جی جیناده او هی حتی گلک میناک بالکش yani و او bu ser sebebi ser keftin avan gahatin hatta Hindistan'a hüküm kirin hatta Mısır'a hüküm kirin yani adeta hamu dünya hüküm kirin yani rastı belki daali tekniki de peşketin çekirin hesin mızrak nizam e, gruben suvariya tanzim kirin avani jnuhde avana hamu belki bandorek ser serkeftin evani leşkeri çekir ama da esas de ده اساس د او نه نهبویه که انسان دهندره هندره سیستم به هبونه خود حسیا جبوی ویجی بناوه وی سیستم بناوه وی چانده بناوه وی فکره حاضر و آماده بود دنیای فتح تشتگی نو دید برانبری دسپوتیزم و پاشبروتیا که نسبی یعنی برنگکی اضافی برانبری وان روشلات آناوین دجیا برانبری وی گاوه که پیشکتی و حتی مثلا دوی دربارت گلک میناک بالکشن ده سال پنسی دی بری میلاد ده یعنی بری بری زاین اجدایک بونا عیسی پرس دردورا اتینا گرت یعنی بر به رج آبابه فتح کرن آنادول وکرن هر در حکم کرن حتی به اتینا او دردورا اتینا گرت او Atina yani Yunanlı garibul berxabida komutanek komutaneki genç ji meclise e, e, planeki peşkeşi meclisetki ona etxaz. Planek li ser se aşama, li ser se merhala, gildiji arteşa persa, e, wî planî pêk bîne û bi vî şeklî serkeftinê bidest dixe. Meclis zaten çaresiz. û plan jî yani ber mantık bitti ve Esasi Meclis planı kabul. Urastı jeoplan kevi devri. Di despegede ver ki jihal dixistine beramberi arteşa persad dimeşandin. Di pişre hedi hedi ver di çerçeva mevcuya di berxwedan e çetkin. Yani meydani muharebedi. Di pişre brengeki berfireh taarruz ve bir rengi çemberi dişkinin ve Atinaş kuşatmaya halastı. İlk karek meclisdeki piştive ve serkeftine çitkin bu komutanij görevdir. Sebep çi? Sebep eğer komutanij görev neye girdin? Beheza serkeftina gildici persab dest hıstiye garim sistemi hedi hedi kanalize evkeki militarist bike o garip bu despot vek hakim farz bike e, jiboy jiboy rel peşavi eylemi bigirin ev jugrev girdi. Ev e, رنگێکی خۆپاراستنی ینی ڕەنگێکی دەموکراسی پاراستنت ئێساست دەموکراسیا لە گۆری ئەندایشی خۆی بچات فقط ئەف دەموکراسی هەر دەمەوەەر نەما تاپی carna hinek garî bûn bi hêza xwe eskerî bi çewra xwe maddi hêza xwe mutlak. Fakat wek gelenek her deme devlet tarzı çaval le li rojhelat wer despotnîn. Dîsa di Roma de mesela demokrasiya A cumhuriyeti hebu. Cumhuriyet aristokrat, cumhuriyeta gel. Yani aristokrat çağı bu mesele carna cumhuriyet var çelbun. Duy zamanı cumhuriyet çelbun. Cumhuriyet Roma. Çi bu? Aristokrat bun. Hamu kese var zengin. Dinavbera xwe nûnerê xwe hildibjartin ew ew nûneranat bun senato û konsul derdi derdixistin. Konsul yani rêvebirê Roma. derdi derdixistin. Ha. Carna ji vê hêpêj detir bû. Tenê tene aristokratna ve cari hammu gel yani tabi jder bi kola jder bi jina hammu gel ve cari <coughs> nunere kohildi bijart ve ev nunerdi bun meclis ve avana iktidar kontrol dikirin denetim dikirin de pişirin de Avrupa cibvişik mesela sistema Magna Carta aş hazar sudu penci de despetku hatar hoca irod İngiltere'de ev ki mekanizma ki kontrol kirin iktidarı yani iktidar bi tenaseri xwe hukm nake hêz hene sazî hene ve denetim dikin kontrol dikin di rojhilata navîn de demak dewlet çêbûyê bi rengekî pir istisnayî bi rengekî pir istisnayî saziyê gi iktidarê denetim bikin çêbûn e, her demê iktidar bê denetim mutlaka ji ber çi ji yani şahristaniya rojhilata navîn as a o û cewherê devlet Rengeki dogmatik çe buyin, yani kalıpçı çe buyin, ev perçebuna civake ve vek Khoda izah kiriye, vek irada ki Khoda izah kiriye, ulser bir esası mitoloji çekiri. Mesela gotiye Khoda ad çekiri ve azman çekiri, insanji çekirine, o ev insanji bu hizmete çekirine, o e, falan kesci vek temsilci Khoda nişandane. Jiboy ve krale Khoda, krale vek Khoda, krale nif Khoda çekiri. Yani krali doğrudan ona yakay e, otorite e iktidarı şuhada tıkırın. Eveya hatta roja iro hiç ne hatip kart. Hatta roja iro hiç ne hatip. Mesela em dikkat bakın e, e, biçimi iktidarı hatta e, ro, roja iro ne hatip. Droşelatan adında. Disa kral kodan denetime hiç sazi gelser kabul nakın mutlak demesin. Tam demek zayıf bin hinek saziya kabul dikin. Gav bu gavvan saz yana jitkin kontrola koy, yozlaştırma dikin, tasfiye dikin, ji ortaya radikin. Ya ji eğer juar lazım bir saziya çebikin, sadece bu kararı van onay çed. Mesela İru meclis. En devlete demokratik Drojelata navindi Türkiye. Meclis çirol edilizi tavsiye Milli Güvenlik Kurulu bekti. Li Suriye, li Mısır, li Irak, li İran bebişikli. Yani li ser esasê komkirina e, yetki, yetkî di destekî de û vî şeklî bi e, rêvebirina civakê. Civak beramberî vê tanzîma xwe taybet çênekir. Hêza ge civakê e temsil bike, beramberî dewletê denge çe Hatta Heta astekî karibe mafê civakê beramberî dewletê Parîz tun. Ji bo vê ev gotinek hey dibêjin yani e, Türkiye'de dediğiniz zaman eğer komünizm başvay devlet ibani. Yani civak hakkı ve tünet işte gibi hobine devlet civakı. Eğer başvay devlet ibani. Devlet şuna insanat fikri. Devlet şuna insanat bejin. Duvalat-ı Arabadı dena bejin ama çidkin dibejin civak Ürgüt'e jinat xwaz, devlet Ürgüt'e jinat çedike. A karkirat xwaz, e karkirat çedike. Enizam çit xwaz çedike sendika, kooperatif, rekhistinê jina hemû ê baghliye dewletê. û dibêje ev. Yani mecali nade civakeke xwe ifade bike. Tabi beramberî ve beramberî vê hewildan çêbûne. Ji ber dewlet e, her demê xwe evkê xwedayî be gerekçe xwedayî xwe izah kir. Ji bo ge eveya yani him betir mînakekî ve somut em serbidin em Hineki e, destana yaratılışı şey Ababil'di verçi haberdar bas. Nababil liser ser enkazı e, li ser enkazı e, akada o di netica e, hevkabatkariyat navveri e, hinek e, e, e mayiş devleti Sumera o Babila yani ev erke Sami behevdur bun yek uldici kutya شەرکردن و Dengi بچێ دەنگی 2000 سالبەری میلادێت تابی بابل دەولەتێکی مەزنە ji akadji mestiri ji dewletê e Sumerê hele gelek gelek mestiri gelek gruben etnik di navxwe digirin ser coğrafyekî mezin hakimin û bi otoriteki merkezî tê meşand. Ev otorita merkezi, ne otoritekî var e, sıradanı tabi e, sistem системак дед ава кирӣ битайбетид вирда ҳамурави мере бигире дест э hebettir somut be. Hammurabi kanun evi hem. Kanun nivsandı. Tekiliyet navbera insan adı. Diyar kirye. Sunufe dhundure civak ababildi beli kirne. Yetki van sunufana. Diyar kirne. Yani ki yetkili, ki ne yetkili. Konuma kola, konuma jina. Kanuna ahvale medeni. هر تشت دوندر وان قانونانات هی زواجه بگیره شکشتنه بگیره جبردانه بگیره جگلک تشتا تک تک ماده ماده نویسی و پیش ره دا بچه داوید که وان قانونه خواه دبیجه ایدی از رازیمه گمدوانات خواه ده قانون دارونشکاندن istikrar çekir, parastın çekir, idi ev vela dibin hükmü daremi de evmeş. Ev çi dibejin دار معرفة بيجن سولجان أبي قرال دخن دشت خولو دبن حكمي ويدي ابمشت جبوي بي تشتك لغوري وي ميتولوجيات برج عوار در بستك او تشتكى امبراطور روما كوستانتين بخريستيان تيكر بخريستيان تيكر حمورابي Hammurabi bi mitolojiya Sumer û Akkada kir. Di mitolojiya Sumer di xwedayê wan Enlil, Enki, Nizamkî, Nizamkî evana hen. Ano, Tiamat evana hen. Bu evana her yek tiştekî temsil dikin. <coughs> Kesimekî civakê temsil dikin. Nakokiyet navbera wan. Destilatiya yekî li ser êdî tir rewşa wê civakê temsil dikin. Civakek pirrenglî ye. هین تام همو رنگ و نهاتن او کرن iktidar hey, devlet hey, otorite hey, koledari hey, zedegaviyel sermafejine hene ama tam havkası dijuar ne buyu. Fakat destana yaratılışı a, ababil cuday. Destana yaratılışı ababil ki nû derdi. Mutlak zilamı, mutlak hakime, hamu xwedayê di le derdora wî di düzenek duzenek edmeş. Yani iktidar bûyîna xwe ve istikrarı, peydakirina istikrarı ani ettiğiniz e, e zaman jberçi dinava xwedayet biberi istikrarsizî hebû. Gürültü hebû. Ji ve nizam ano adız bûye di pişt ri xweda li dijî wî derketini taybetmendiyê wî xwedayî jê girtini ev ya amat adız tiamat o bibe û saldirgan bibe li dijî hemû xwedayetê ke nava êrişê xwedar û niştini di navbera Hilbijartını, buna binavê Marduk, e, ge ev êrişê tihama servan tîniş o bertaraf bik. Marduk işte birengekî xurt xelbûn guhê tihama dayî ew perçek girî perçak bûye erd perçak bûye ezman û jê şunde düzenek dani. her xwedayek görevek daye û di çerçevakê daye dayê çıkandın ji bo vê jî mesele ew ew destan hinekî jî li gorî sîstema gezegenek çawa her yek di medarê xwe de hereket dike di rota xwe de hereket dikin bi vî şeklî ew kirî li ser wê erdê jî wek temsîlcê Mardux Hammurabi û sinifê civakî jî her yek di çerçeva kar û wezifa xwe de ê bimeşikesê dengê xwe dernex. Dewleta Asûr vê ev icar hukumdik. Jevp şunda e persa, jevp şunda hatta rojame irok musulmanti u hristiyanti u editir herkes drojelata nadin de dema hukum dikiri vak temsilci xwedê vak xweday hukum dikiri. Û eveya bûyî gelenek iktidarê. Hatta mesele dema İskender dema İskender te e, tê dinare dinare alem tên jê sucde dik. Piştî Faris girt û gelek derê dîtir girtin tên jê sucde Ev çi? Dibejber tıkrar. Ne? Ev ki destiladarı, sümürgeci, velatteki dur hati hükmü velatı vandaki ama jbergi kralı yani devlet evin düşüncer sucdet ki. Ne kare evki, ne kare dici der ki. Peşi acıma edmini, peşi de hediye hediye kabul dik. Jber çi, jber gelenek iktidar ya. Yani despotizm esası, kontrolsüz iktidar. İktidara hodai. Hatta roja iroji bir renk gitmeşi. Tabi beraberi bir tarzı iktidarı hareketin demokratik komünal civaki peşketin hatta roja iroja ev hareket devam dikin mukabil dereceye diroket şen sevani serkeftine tuna bu fakat iru e, be peşveçuna elmu teknolojiya o be derketna dinamike civakiyinu e, imkanı serkeftini him betirli peşi. Servan harekete civaki emi bir sekinin emnav bereke bidin küşremek.